Duni bane loitzunen biztan lehen zahartzea dela eta proposamenak egin ditu oposizioan den talde abertzaleak gurekin eh, peio etxe berria intxart haute eh, txia, Bai, ratxalde deneri. Bu, bizi publikoaren administrazioaren zat eh, desafio berri bat ekartzen du demografiak, doni bane populakuntza zahartzea doala diozularik, zer egin nahi du Bo, nahi du, orokorki, bon, ipar Euskal Herri osoan uh, jendartea zahartzen ari dela, baina doni bane luitzune, beste hainbat ahlotan bezala, uh, egoera karikatural batean eh, da. Eta zuzen ere, begiratzen badugu populazioaren uh, struktura edo egituratzea gaur egun, Be ikusten dugu hamalau mila biztanleetarik uh, ehuneko uh, uh, ehuneko hogeita hemezortzia, uh, eh, irurugoi urtez uh, goitikoak direla. Orduan, uh, bon, olako proporzio bat duzularik erri batean, erjan nahi du ez dela dinamismo demografikoa biziki handirik, eta gainera konparatzen duzularik ogoi urtez peko uh, biztan lehen kopuruarekin, eta hori duzularik duzularik doni manelu itzunen euneko emezortzia dela, beraz euneko ogoi gutxiago, eh, populazio bat zinez zahar. Eta gainera, Eh, gehitu behar da eh, beste elementu bat, eta hau da tendentzia eh, begiratzen badugu behogoi, uh, azken behogoi urteko bilakaera, ebe irutan oita ama bostan, jende zaharen proporzioa doni badelu itzunen, beraz irurogoi urte taik goiti, euneko ogoi bosta osatzen zuten. Beraz gaur egun baino, uh, euneko ama gutxo Eta, eta ogoi urtez peko uh, eh, gazteak, beraz, euneko ogoita sortzia, beraz, eh, aurten baino, be, amar, euneko amarra gehiago. Orduan, bon, horrek erakusten du, badugula egiazko erronka bat hor sozial mailan, eta edo pairatzen dugu eta uzten dugu den bezala, edo pentsatzen dugu behar dela hortan ere eragina. Mm. Eh, hor, uh, badira beraz ondorioak, baina uh, bon, ondorioetan lan egiteko lehenik, ordan erriko etxeak errol bat baduela uste duzue? haba ah, bai dudarik gabe. Orduan alde batetik uh, berak errikoetxeak eh, kudeatzen baitu eh, be, doni banelu itzuneko etorkizuna ahlo guz, gehienetan, dugu ez guztietan, baina toki mailako ahlo guztietan, eta intzuzen ere urbanismoaren aldetik, uh, beti bataiatzen dugu uh, irigintzan eta itxebizitzaren bizitzaren ahloan ez da kasualeitate bat, zenta nahi badugu uh, familia gazte gehiago, jende gazte gehiago, eto jarazi uh, ipar euskal egiratorokorki, baina doni banelu itzunerat uh, zehazkiago, be, etxe bizitzak eh, ideki behar dira edo eskaini jende horiek. Orduan, uh, orain, uh, bon, hainbeste jende zahar ikusirik uh, donin uh, beste gauza bat da jakitia nola kontsideratuak diren, Eh, badakigu adibidez, eh, bon, hainitzetan pentsatzen dela jende sa horiek dirudunak direla. Eta egia da, doni manelu zentroan biltzen dira jende xahar gehien doni manelu eta dirudunak dira eh, etxe bizitzabat atxamaiteko toki hortan, behar da, sos. Baina, badira beste hainitzere, saharrak direnak, baina xahartzen ari direnak, beren etxe Eh, saharretan, isolaturik, eta horiek ere eh, zaindu behar dira. Eta gaur egun, bedoniban elutzunek emaiten duen eh, erantzuna, eta beste hainbat egitan bezala, Beda, kontsideratzea, jende guzti zat soluzioa dela, be, zaharretxe tarat igortzea, zaharretxe, eh, pribatuak dira, dira gehienetan, doni maneluitzunan, adibidez, bada handi bat, eta kokatzen da doni periferian, eta gero, beste jende guztientzat orain arte bazen bakarrik ospitale publikoa, eta ospitale publikoa trikaldintzen doni maneluitzunen, eta jende bon, gehienek dakienez, jende gehienak dakienez, uh, trikaldi saltzen da, eta uh, ospitale publikorat, uh, eh, ospitale publikoan ziren zerbitzu gehienak, berriz abian dira baionarat, batzu abian dira poliklinika pribat, pribaturat, beraz privatizaziorat abian dira, eta besteak egoiten dira eremu publikoan. Ba, guretzat hori, e, diagnostiko biziki problematikoa da, erra nahi baitu, be, e, jende xume entzat, doni bandar entzat, eta doni madin inguruan bizidiren zahar eta familia guztientzat. zat, Bazkenean, eh, zerbitzu publiko gutio bada uh, alde hortaik. Orduan, besoluzioak atxaman behar dira eta beguk proposatu ditugu. Proposamenetan, beraz, eh, zahetxen, zahetxe publikoak, uh, zentroan, eh, periferia ipatzen zenuen, uh, nola posible da, hori zahetxe publiko bat iri zentroan, banen? Bai, orduan, bon, lehenik pentsatzen dut, uh, pentsatzen dugu, barkatu, behar dela... Arazu hori edo erronka hori ez da arazo bat, uh, jende saharrak ez dira arazo bat, gure jendartearen parte importante bat da, eta zaindu behar da, behar den bezala, orduan erronka hori aztertu behar da gogo eta sakon bat eraman ondotik. Eta gogo eta sakonik, gogo eta estrategikurik ez da eraman momentu untan asteko, doni banel huitzunen. Horregatik lehen, eh, lehen tresna, litzateke sortzea uh, eh, doni batzorde uh, eri, eriko etxez kanpoko batzorde bat eh, komisio ekstra municipal hori dedikatua eta bere lehen lana litzateke be zahartzearen uh, jardunaldiak antolatzea doni luitzunen. Zergatuk jardunaldi batzu, be antolatu ziren kultur, kulturaren aldetik, duela bi urte, ordan biziki untsa da, baina, bon, kultura biziki importantia da, hori ah, zalantza izpirik gabe, baina gauza bera egin beharko litzateke zahartzeari buruz, ikusirik, zoin garantzia duen gaur egun doni banen. Orduan, jardunaldien bitartez, biltzen dituzu, autetxien, elkartean, arlo profesionalaren eta jendarte zabalaren aldetik, ideia eta diagnostiko eta proposamen guztiak. Hora hori momentu importante bat litzateke, eta gero batzorde horrek segituko luke bere bidean gauzatuz be, jardunaldietatik aterako liratezken ideia guztiak. Eta guk horren bitartez, bi proposamen konkretu Eh, egin ditugu. Orduan lehena eh, frantsesez erraiten den plan lokal de sante delako bat, horrek permititzen duelarik be gauzatzea hainbat ekimen, eh, orduan adibidez etxibizitza mailan, mobilitate mailan, jendeak periferian direlarik, adibidez nola helarazi zerbitzu publiko edo komerzio edo administrazio guztietarat. Olako gauza konkretuak behar dituzte, nola lagundu familiak, bon, hainbat gauza hola. Eta gero, erranduzun bezala, nola egin azpi egiturak uh, eh, sortzeko doni manelu be behori da urbanismo kontu bat, eta doni manelu guk identifikatu dugu zonalde bat, erri iri bihotzean, eta hau da iri iri erdi-erdian kokatzen den eskola zaharra, uh, nesken eskola zaharra deitzen dena, eh, ekol, uh, ekol defi, uh, merkatuaren ondoan, han badugu lurpeza limalia publikoa dena, Eta, jakin izan dugu jadanik, eh, iraganean, erriko etxeak nahi zuela saldu, eh, promotore pribatu bati, edo etxe programa bat egiteko, edo zahar etxe pribatu bat egiteko, baina epad eh, bezalako bat, baina eh, pribatua. Hor, pentsatu dugu, ez, hori ez da posible, ere mu publiko bat da, duan atxiki behar dugu publikoan, eta zahar etxe bat eraikitzen balin bada, hor, izan behar da zahar etxe publiko bat, denentzat uh, idekia eta gainera, bon, bukatzeko horrekin, uh, EPAD delakoak ezagutzen ditugu, baina uh, EPAD batetarat joan hainzin, badira soluzio alternatiboak, uh, uh, zaharren mundua beste belaunaldi bat zuer, adibidez toki berean izan daitezke, be, za, jende saharrak, eta zer gaitik ez, uh, be, ez dakit nik aurzaindegi bat, edo olako gauza batzu, uh, berri, berriak direnak, eh, baina permititzen dutenak gure jende saharrak, euskarak atxikitzia munduaren erdian eta biziaren erdian, eta ez baztertuak. Gugu eta orokor bat, azkenean e, eraman nahi duziena, hor, e, e, dut ere beste proposamen bat duzuena, e, adibidez, etxean egon dadin, e, adinetako jendea, zahar etxetan baino, ba, olakotan ere, pentsatzunt, e, baliabideak emaita ezinbestekoak direla, ordean erriko etxe batek baliabide horiek emaiten alditu? Ba bai, erriko etxeak, bon, baditu ditu balia bide batzu, baina olako, olako gogoetak eta olako tresnak sortzen dira ere uh, erri elkargo mailan, eh, eskumen hori eh, nahi badu hartu, mm. momentuko ez da ez gira hortan, baina, bon, uh, pistak badira hor asmatzekoak eta uh, egia da mm, lehentasuna litzatekela justuki ahalden einean, gero batzutan ez da gehiu posible, edo adin batetik oiti ez da gehiu posible, baina jende saajak atxikitzea beren eremu naturalean, beren eremu naturala, beren etxea da, ez dute handik partitu nahi, orduan landu behar dira gauza horiek, lagundu behar dira eh, jende horien familiak, edo familiarik ez dutelarik gehiago, be uh, zerbitzu, pertsonara, pertsonarako zerbitzuak, zerbizala person delakoak uh, eh, lagundu, orduan hor badira soluzio batzu atxemaitekoak, ez direnak baita espada denak eh, kario, Eh, bainan, eh, bon, uh, olako gauza baten obratzeko partitu behar da plan estrategiko batetik. Zenta momentukotz, uh, ez dugu ikuspegi orokorik publiko hori loturik, orduan orta ikasi behar da gero be, efikazak izaiteko. Mm. Orduan, doni banero itzunen gira, ramezala, or, uh, oposizioaren proposamen bat, bertzalen proposamen bat, erriko etxak zer dio beraz uh, zuen proposamenaz? Bordoan, momentukot eh, ez dakit zer dioen, eh, bon, proposamena aipatu genuen, e, aipatu genituen, e, hainbat gauza, hola, batzutan, hola, e, modu nola janen dut, banatuan, edo hola, eh, eh erriko kontseiluan edo, edo batzorde batzuetan. Baina hor, proposamen orokoja uh, eh, luzatu dugu uh, baten bitartez. Baina esperantza badugu, uh, entzunak izanen girela, zergatik esperantza hori badugu duela urte zenbait, uh, bon, proposamenak egiten genituelarik uh, edo zainak lotan, bon, batzutan entzunak ginen, baina egia ejan, bare, ba, ribegik zerbait ejan du eta segitzen dugu gure bidetik. Baina, uh, orain gauzakari dira pixka taldatzen, uh, eh, mera behia, bon, nunbait, uh, eh, dute janen galdua dela, baina no, jari da bere markak hartzen, eta ez dakiz usen norat buruz abian den, eta be, gauza batzu hartzen ditu gure ejanetatik, eta hor, joan den erriko kontseiluan, adibidez, uh, adibide batukan dugu, uh, aspalditik guk eskatzen ginuen uh, be zirkulazio mailan eh, be autoak albezain bat baztertzea zentrotik eta kanpotik heldu diren jende guztiak kokatzea be hiri eh, bazterretako eh, aparkaliku handietan, eta gero helaraztea zentrorat eh, naveta edo autobus tipi baten bitartez, eta beti danik errentzun dugu ezetz eta ezetz eta auto, aparkalikuak sortu behar ziren zentroan berean. Eta hor, be, merak, azken erriko kontseiluan, uh, baten... Uh, Eta, erabaki baten berri eman du, eta hau da, justuki, eskatzen genituen parkeliko handi horiek sortuko zirela, eldu diren urteetan, guk eskatu tokietan. Hau da, dugu, bon, mm, ara, eh, esperantza badugu, batzutan holako eh, sorpresa honak uh, eh, gertatzen direlako. Orduan erriko, ikusiko dugu zahartzeari buruz gauza bera izanen den, ala ez. Mhm. Eta berdin eh, azken galdera bat, beste gai batera eramaiten duena, baina ala ere hortik doa, uh, doni bane loitzune demografiko kizahartzen ari bada, erran nahi du geroztak gazte gutiago badirela ere, eta horrek ere hiri baten bizia aldatzen du, problematika horrekiko ere pentsatzen dut uh, gogoetak eramaiten dituzuela? Eta, Puf, bai, biztan dena. Ejan eh, gabe doa, eh, zahartzen ari den populazio batean, be, beste, mailak, beste maila ezberdinetako ondorioak badirela, eh, begira adibidez eskola munduan, eh, doni bane huitzunen, ikusten dugu eh, kolegioetan adibidez, edo, elean mailan ere, baina mm, kopuruak, ikasle kopuruak gurutik gura bera berdintxu direla, urte batetik bestera, baina kopuru hortan doni bandar diren aurren kopurua, e, da, eta azken urte hauetan, e, odol uste bat da. Uh, eh, kopuru horiek mantentzen dira bakarrik be azkainetik, ziburutik edo eh, eh, ondoko egietatik heldu diren aurrekin horiek atxamaiten baitute edo kolegio bat, behan horrek ez du bat ere erakusten dinami, dinamismorik eta gero beste maila, beste maila hainitzetan gauza bera da jende bat, jendarte bat zahartzen delarik, be gero ez duzu atxemanen uh, bizi sozial handirik, jendea ez baita gehiago ateratzen kariketan, ez duzu atxemanen aurrik uh, plazetan, edo kariketan uh, eh, eguneko tenore batetik goiti, eta gero horren arabera beraz ez da gehiago deus eskaintzen kultur mailan, edo aixi aldi mailan, eta orduan horrek eh, osotasun bat uh, sortzen du, eta beraz jendeak atxamaiten du dinamismo gehiago, uh, ez dakit nik joanez ego alderat, edo joanez miahitzerat, edo baionarat, eta guk ez dugu nahi hiltzen ari den iririk. Orduan behar demografia hori horrekatu behar da, ene uste ustez egiazko hitza da oreka zaharrak aktiboak eta gazteak diren uh, ku, eh, eh, nola ejan, adin klase guztien artean. Hala. Mhm. Bo, me badu lan, ordoan eriko etxak, irigintza za <laughs> Segur. Bo, e, peio etxeberrien txart, entzuten genuen mil Milesker zuri, eta zuera entzuten egonik.